kaibigan, ang aking pong isusunod na ipakikilala sa inyo ay siguradong matutuwa kayo, masisiyahan, at maghihiyawan! Ayan, pasalamat tayo at pinagbigyan tayo ng ating butihing kapitan. Hindi ko na patatagalin pa, baka mamatay pa. Ito na po ang <laughs> ating kapitan, Kapal! Next! Next! Kapalex, Kapalex. Kapalex! Salamat, Big Boy! para Palakpakan si Big Boy, mga kaibigan! Mga kabarangay, maraming pong salamat. Isa munang palakpakan! Ako nga pala si Cap Alex at uh, ako po ay mahirap lamang. Ha? Sampu ko yung magkakapatid. Bunso ako at biktima ako ng pinaglumang mga damit. Ha? Kaya minsan nabuisit ako sa nanay ko eh. Sabi sa akin, ayoko na suotin eh. Sabi ng nanay ko, ang yabang mo na Alex ha. Ah. Alam mo, mahirap lang tayo pa tayo suotin yan. Ha, mahirap lang tayo. Ma, suot ko na yung panty niya. Ate, wag naman yung blouse niya. It's too much! And where is not my collar? Alam niyo, nung bata ako, ang sungit ng nanay ko, nagpapaalam ako minsan, Nay, pwede kayong magtaguan? Oo, pero gusto ko nakikita kita, ha? <laughs> Palagi akong taya. Yung tatay ko, galing sa opisina, ang init ng ulo dumarating. Sabi sa akin, Alex, halika dito. Hanapin mo chinelas ko. Pag hindi mo makita, makikita mo! <laughs> Kaso nagbibinata ako, gumigimik ako eh. Gumigimik na ako. Hating gabi ako umuwi. Sinalubo ko ng nanay ko. Sabi sa akin, saan galing? Masakaibigan ko lang. Sumasagot ka pa. Anong ginawa mo sa kaibigan mo? Ano, ba't di ka masagot? Nagda-drugs ka! Bumatras ako, masakit eh. Hoy, di ba tayo tapos, bumalik ka dito? Hindi ba tayo tapos, bumalik ka dito? Siyempre, masuloy ako, bumalik ako. Aba, babalik ka, lalabang ka? Umakit ka sa taas. Umakit ako, wala kaming taas, ha? Natutulog ako, kala ko tapos na. Dumating yung tatay ko, ginising ako. Huy, hayop ka, ginabi ka raw na uwi. You are grounded. Di ba sa mayayaman, you're grounded, hindi ka makakalabas ng bahay, hindi ka makakagimik. Sa mahihirap, iba yon. You're grounded, 110 o 220. Saka malalaman mo kung mahirap o mayaman ang tao sa Pilipinas sa tawag nila sa kanilang mga magulang, di ba? Ang mahirap, nanay, tatay. Ang mayaman, mommy, daddy. Ang super duper rich, mom, pop, mom, where are you? Ang saya, di ba? Mom! My God, this is the wrong house. Kaya sabi ko sa anak ko, anak, pag may bisita tayo, alam mo itatago mo sa akin, ha? Opo. Ha, isang araw dumating, may bisita, tinawag ako. Tatay! You're grounded. Alam mo, bilib ako sa tatay ko, kahit mahirap lang kami, dinadala ako sa mamahaling resort sa Manila Bay. Uy, huwag niyo tatawanan ng Manila Bay, ha? Ito lang kaysa isang resort sa buong mundo na mapupuntaan mo na hindi mo kailangan ng mapa. aamoy amoyin mo lang. <laughs> Di ba? Malapit na tayo lumalagkit na ang hangin. Alam mo, ginagawa namin sa Manila Bay, nag-snorkeling kami. O yan, sarap pag-snorkeling doon ha. Hindi ka pa lumulubog, kita mo na yung organism. Napapansin nyo, ang hirap ng mga commercial natin yun, puro sinungaling, di ba? Katulad na isa, may beer. Di ba napansin nyo, walang lasing sa commercial ng beer? Puro nagsasayaw, di ba? Di ba si Sam Pinto, ang sexy, nag-iminom ng beer, tapos nag-swimming pa, di ba, nag-swimming, umahon, ang sexy pa yun ng lakad. Hindi mangyayari sa totoong buhay yun, di ba? Ang babae lasing, pag nag-swimming, hindi naaahon yun. Kaagay sa swimming pool yun, oh. Gusto mo ako, oh? Lusong ka. Naniniwala ba kayo na matatapang ang mga Pinoy? Yes! Totoo yan, papatunayan ko sa inyo yan. Tayo lang kayo sa isang lay sa buong mundo na pag nabilaukan, hindi ka dumi ng tubig. Anong hihingi? Number. Di ba? Wag, wag, wag, tu, wag, wag tubig. Forceps lang to. Number! Number five, A, B, C, D, E. Oh my God, ba't ako iniisip ni Eddie? Matatapang tayo mga Pinoy. Dahil bakit? Tayo lang ang nakakatawid sa EDSA ng ganito. Di ba ang tapang mo, naniniwala ka na ang kamay na to ay pipigil ng bus. Sa sobrang tapang mo, nagyaya ka ibang tao. Sumabay kayo sa akin, akong bahala sa inyo. <laughs> Napansin nyo, dito lang kayo sa Pilipinas, pag tumatawid kayo one way, tumitingin kayo dito, tumitingin kayo dito just in case din, di ba? Mga kaibigan, matapang talaga tayo. Dahil sumasakay pa rin tayo sa MRT. Sino sumasakay sa MRT? Nako, wag na kayo sumakay sa MRT. Oo, lasing ang mga MRT driver. Napatunayan ko yan, sumakay ako sa Ayala. Ganito sila magseta sa stasyon, no? Oh. Dalawa sa ako sa ano na, ano na, mamamatay tayo, mamamatay tayo lahat dito sa Trenton lang ito, ito, ano to. Hindi ko alam, ba't masakay pa tayo dito? may, tor may tornilyong natanggal, hindi ko alam kung saan kung saan. Mamamatay talaga tayo do. Guadalupe Station, Guadalupe. Pero marami pa yung sumasakay sa MRT dahil maraming gentleman na mga Pinoy. Pumalakpak ka ang gentleman na mga Pinoy. Ayaw natin nakakitang nakatayong babae, nakatayong buntis na babae, nakatayong matandang babae. Anong ginagawa natin? Pumipikit tayo. Nagtutulog-tulugan. Andiyan pa yung girl. Lagpas na ako sa bababaan ko eh. Ang sakit na ng mata ko. Naku, papa, speaking of nakakatakot ha. Ano ba? Pinalabas na yung conjuring. Sino nanood dito? takot na takot ako doon sa Conjuring. Pero mas, mas takot ako dati sa palabas na Shake, Rattle and Roll 1. Hindi yung Shake, Rattle and Roll 3,434 ha. Ah. Yung 1, yung manananggal. Alam niyo ba yung manananggal? Sino social dito? Sa English, that's a separator. Manananggal. Alam mo manananggal? Pag naghati ka tawa, lumilipad yun. Tapos nangangain ng tao yun. Takot na takot ako doon. Pero ngayon, hindi na ako natatakot sa manananggal. Ano yung bakit? bakit? Dahil sa climate change. Imagine nyo kung manananggal ka. Lumipad ka, naghati ka, iniwan mo yung katawan mo. Alas 5 bumalik ka, umuulan. Bumaha. Asan na yung katawan ko? Excuse me, may nakita yung katawan? Gano'ng kalaki? 5'2 ko, tingin mo sa gitna. Sa kayo manananggalan, lakas last naman mag-iwan ng katawan. Cellphone nga, mag-iwan ka, nanakawin, katawan pa. Paano pa may dumang adik, di ba? Katawan to ah. Look out ka ah. Di ba? At alam mo mga iba, ang natatakot ako dati sa multo. Takot na takot ako dati sa black lady. Pero ngayon, wala nang black lady, napansin nyo? Kasi hindi sila effective eh. Di ba, imagine mo, black lady ka, nagpapakita ka sa dilim. Sabi ng black lady, black lady ako. San ka? di ba? At napapansin nyo ba lagi? Ang, ang, ang mga multo laging ready, di ba? Pag binuksan mo yung kwarto, ho! Pag yung kotse, ho! Gusto ko makatiming ng multong hindi pa ready, nagbibihis pa lang, yung pagbukas mo. Ano ba? Nagbibihis pa ako! Oh, wala na! Di ba? <laughs> At alam mo, multo dati, alas 2 sila nagpapakita. May napanood daw sa pelikula, nagpapakita rin sila ng alas, alas 3. Di ba nakakapagod yun? Nakasurvive ka na ng alas 12, naghihintay ka pa ng alas 3. Akala ko mga tao lang napapagod, pati pala multo napapagod din, nag-uusap sila sa umaga. O, ba't ganyan yung tsura mo? Na-assign ako sa alas 3. <laughs> Ang hirap, di ba? Alam mo, hindi pa ako nakakita ng multong bakla. Sino nakakita ng multong bakla? Pero may kanta na di ba? Wala, pero may multong bakla, di ba? Kanta yun, pero wala pa multong bakla. Imagine mo kung multong bakla ka, di ba? Oh, white lady? Napagkamalan akong white lady. <laughs> Ano ba yan? Daan ka na, daan ka na. Di ba? Speaking of takot, marami natatakot yun sa ipis, di ba? Alam mo, ang ipis ang tawag ko dyan, bobong insekto. Alam niyo kung bakit? Di ba? Alam niya lang takot ka sa kanya pag binuksan mo yung banyo, siya tatakbo, papunta pa sa'yo. Ang bobo, di ba? At nakakabobo din ang ipis. Pag nakakita ng ipis, malayo, malayo, tapos bilang lumipad, uy, ipis lumilipad. Ah! Ah! At alam mo, binakayo ako sa lahat, mga kaibigan. Natutulog ka ng hating gabi, nakakita ka ng ibs naglala, naglalaka, di ba? Kumuha ka ng tsinelas, pinalo mo, alam mo na patay mo, pagangat mo, nawawala, patay kang bata ka, di ba? Magdamag ka na agad niya, no? <laughs> Babalik sila. Nararamdaman ko. Isa pang kinakatakot ako daga. Pero alam mo, ang babait ng mga daga, di ba? May patunay ako, mamaya umuwi kayo sa kusina nyo, di ba? Buksan nyo bigla yung ano, ilaw. Di ba ang bait na daga, nakaganyan? Ha? Sa'yo tong pagkain? Sorry! <laughs> Naipagtitiga ka na ba sa daga? Di ba? Daga! Ha! Ikaw! Ha! Daga! Ha! Ikaw! Ha! Ako pa aalis? Bahay namin to? At ang pinakaayo ko sa lahat, pag pumunta ko sa isang kaibigan ko, tapos may matapang na aso, di ba? Pumunta sa kaibigan, may matapang na aso. Ano sasabihin ng kaibigan mo? Pare, pasok ka, hindi nangangagat yan. Oo, lahat. Lahat ng senyales, kaagat-igat. Uh, <laughs> sasabihin sa mo, pare, ang bait nito, promise. Uh, sige. Uh, tapos pag sinunod mo kaibigan mo, pag pumasok ka, pag kinagat ka, sasabihin ng kaibigan mo, ba't ka kaya kinagat niyan? Ang bait-bait niyan eh. Ikaw pa sisisihin? Saka pag sinabi-sabi nila, pag hinabol ka ng aso, maupo ka. Huwag kayo maniniwala doon. Ang hirap tumakbong nakaupo. <laughs> sa sobrang tapang ko, mga kaibigan, nakatira po ako sa Pasay. Sino nakatira sa Pasay dito? Ako, ako, ako. Nako, Nakakatakot sa Pasay. Nakakatakot. Minsan naglaad ako doon hating gabi. Nakakita ko sa poste ng sign na alagay, mag-ingat sa magnanakaw. Di ba nakakatakot yun? No. Alam ng pulis namin na may magnanakaw doon, wala na silang magawa, naglagay na lang sila ng sign. Kaya na-hold up ako doon. Sabi ko sa pulis, chief, na-hold up ako doon. Hindi mo nabasa yung sign? Tanga ka ba? Kami nga umihiwas dyan eh. Kaya lumipat ako ng ibang lugar, pumunta ako sa Tagig. Naglalaad ako hati gabi. Nakakita ko din ako ng sign, parehong-pareho nakalagay. Mag-ingat sa magnanakaw from 7 p.m. to 12 midnight. Shifting pa! Mga kaibigan, nanonood ba kayo sa teleserye? Sino nanonood ng teleserye sa ABS? Nako, manood kayo ng teleserye. Marami kayong matututunan sa teleserye sa ABS-CBN. Alam niyo kung ano una niyo matututunan? Pag mabait sa'yo, driver mo, siya ang tunay mong ama. Di ba? Marami pong salamat ha, marami pong salamat mga kabarangay. Maraming salamat, Big Boy! Palakpakan po natin, Kapitan Alex! Woo!